Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Amr Səd ibn Muazdır, radiyallahu anh. Səd ibn Muaz 31 yaşında İslam dinini Mus'ab ibn Ümeyrin dəvəti ilə qəbul etmişdir. Səd radiyallahu anhu müsəlman olduğu gün onun bütün qəbiləsi İslamı qəbul etmişdir. İbn-i Qeyyim rahiməhullah Səd ibn Muaz barəsində demişdir. Əbu Bakr As-Siddiqin mühacirlər arasında nə qədər hörməti var idisə, Səd ibn Muazın da ənsar arasında bir o qədər hörməti var idi. Səd radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ən əziz sahabələrindən biri idi. Bədir döyüşündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanlarla məşvərət etdikdə, mühacirlər son nəfəsədək onun yanında olacağına söz verdilər. Nəhayət, Ənsarın adından danışan Səd ibn Muaz radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə belə dedi. Ya Rasulullah, biz sənə iman gətirmişik, sənin dediklərini təsdiqləmişik, sənin gətirdiyinin haqq olduğuna şahidlik etmişik, eşidib itayət edəcəyimizə dair sənə söz vermişik, səninlə əhd bağlamışıq. Nə buyuracaqsansa, buyur, ya Rasulullah, biz sənin yanında olacaq. Səni haqq ilə göndərən Allaha and olsun ki, əgər sən bizə dənizi yarıb keçməyə əmr etsən, biz səninlə birlikdə onu yarıb keçərik. Aramızdakı kişilərdən heç biri səni qoyub qaçmaz və heç birimiz səninlə birlikdə düşmənin qabağına çıxmaqdan qorxmaz. Biz Allah yolunda səbr etməyə hazırıq. Bəlkə də Allah bizim sayəmizdə səni sevindirmək və ruhlandırmaq istəyir. Elə isə, Allahın xeyir bərəkəti sayəsində bizə göstəriş ver, ya Rasulullah. Səad ibn Muaz radiyallahu anhın bu sözləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə çox sevindirdi. Həmsinin xəndək döyüşündə də fədakarlıq göstərir. Müttəfiqlər Mədinəni mühasirəyə aldıqları bir vaxtda bir aya yaxın müsəlmanları mühasirədə saxlayır. Və nəhayət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələri ilə məşvərət edir ki, Mədinədəki xurmanın üçdə birini verib Qatafan qəbiləsi ilə sülh bağlasınlar. Onda Səad ibn Muaz radiyallahu anh deyir, Ya Rasulullah, bu Allahın əmridir, yoxsa sənin təklifindir? Əgər Allahın əmridirsə, biz eşidir və itayət edirik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu mənim təklifimdir, deyə cavab verdikdə, Səd ibn Muaz radiyallahu anh deyir, Ya Rasulullah, biz müşrik olduğumuz zaman onlar bizdən bir xurma belə ala bilməzdilər. İndi Allah bizə İslamı bəxş etdikdən, bizə hidayət verdikdən, bu dinin və sənin sayəndə bizi izzətləndirdikdən sonra biz malımızı onlara mı verəcəyik? Vallahi, Allah bizimlə onların arasında hökm verincəyə dək, biz onlara qılıncdan başqa bir şey verməyəcəyik. Əbu Said el-Xudri radiyallahu anh rəvayət edir ki, Qureyzəllər məqlub olduqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlar barədə qərar vermək üçün Səad ibn Muazı yanına sağadı. Səad məscidə yaxınlaşdıqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ənsara dedi: "Qalxın, seyidinizi, yəni böyüyünüzü və ən xeyirlinizi qarşılayın." Bu hədisdən açıq aydın görünür ki, Səd ibn Muaz radiyallahu anhu fəzilətli sahabələrdən idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onunla məsləhətləşərdi. Səd ibn Muaz radiyallahu anhu İslamı qəbul etdikdən sonra cəmi 6 il yaşadı. Xəndək döyüşündən bir ay sonra 37 yaşında döyüşdə aldığı yaradan vəfat etdi. Allah ona radiyallahu anhuya gözəl sonluq qismət etmişdir. Onun dəfnində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Subhanallah, hər bir kəsi qəbir sıxacaqdır. Əgər kimsə qəbir sıxılmasından qurtulmuş olsaydı, bu, Səad ibn Muaz olardı. Ər-Rəhmanın ərşi onun üçün titrədi. Göy qapıları onun üzünə asıldı. Heç vaxt yer üzünə enməmiş 70 min mələk onun cənazəsində iştirak etmək üçün yer üzünə indi. Və nəhayət, qəbir onu yüngülcə sıxdıqdan sonra buraxdı. Ənəs ibn Malik radiyallahu anh rəvayət edir ki, Səd ibn Muazın cənazəsi aparılarkən, münafiqlər, bunun cənazəsi necə də yüngüldür, dedilər. Bu söz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yetişdikdə, o dedi, çünki onun cənazəsini mələklər aparırlar. Bu sahabənin fəzilətinə dair rəvayət olunmuş Başqa bir hədisdə Ənəs ibn Malik radiyallahu anh demişdir. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinin təəccüblə ipək cübbəyə baxdığını, onun zərifliyinə heyran qaldığını görüb dedi. Muhammedin canı əlində olan Allaha and olsun ki, Səad ibn Muazın cənnətdəki dəsmalları bundan da gözəl, bundan da zərif, bundan da xeyirlidir budur. Allaha və onun rəsuluna sallallahu əleyhi və səlləmə itaat edən, Allahdan qorxan, Allaha şərik qoşmayan və onun peyğəmbərini sallallahu əleyhi və səlləmi sevən mömin bəndənin gözəl aqibəti. Bu sahabə cəmi 37 il yaşadı. Ömrünün cəmi 6 ilini İslam dininə sərf etdi. Elə də çox işlər görmək ona nəsib olmadı. Lakin tarixə düşdü. Dillər əzbəri oldu. Layiqli müsəlman olduğuna görə Rəbbi onu ucaltdı və ona cənnəti bəxş etdi. Allah kimi ucaldarsa, onu heç kəs alçalda bilməz, kimi də alçaldarsa, onu heç kəs ucalda bilməz.